ni kama message zako unazosoma juu ya kuwa khatibu anasimama juu ya mimbar uruhusiwi kucheza na lolote isipokuwa umsikize ule khatibu anaokutubu ama katika hutuba yetu ya leo biidhni taala tutazungumzia husnul khuluq tabia njema قال الله تبارك وتعالى في سورة النون الله سبحانه وتعالى katika سورة النون anasema وإنك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى alimsifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia wa innaka la'ala khuluqin adhim alimsifu akamwambia kuwa hakika yeye mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulio na tabia zilizo kubwa وقد سئلت عائشه رضي الله عنها كيف كان خلقه صلى الله عليه وسلم عائشه رضي الله عنها anaulizwa tabia yake mtume صلى الله عليه وسلم ilikuwa vipi fajabat qaila kana khuluquhu alquran ilikuwa tabia yake ni Qur'an sasa imara hii Qur'an ambayo sisi tunayo hivi leo ya kuwa hii Qur'an ni tabia nzuri zote si ya kuwa Qur'an ni tabia mbaya Qur'an ni tabia mbaya hata moja bali Qur'an imtala bimadha akhlaq jamila Imejana ndani yake khuluq nzuri ndio maana sallallahu Aisha radhiallahu anha alipoulizwa kaifa kana khuluqu sallallahu alayhi wasallam tabia yake sallallahu ilikuwa vipi akajibisha akasema kana khulquhu alquran ya kuwa tabia yake ilikuwa ni Qur'an واخرج واخرج امام احمد في مسنده وحسن الالباني في صحيح الجامع قال صلى الله عليه وسلم لابي ذر رضي الله عنه اوصيك بتقوى الله في سرك وعلانيتك واذا اسات فاحسن vile vile hadith kutoka kwa Imam Ahmad katika mtaka al-Musnad na vile vile Imam al-Albani akaisahisha hadithi hii akasema kuwa ni Abi Dharr akamwambia Abu Dharr radhiyallahu anhu usika bitaqwallah alimwambia kwanza yako wewe na kuhusia umuogope Allah subhanahu wa ta'ala cha kwanza kisha akamwambia fi sirrika wa alaniyatik yakuwa kwa siri yako maana unapokuwa peke yako na kwa siri na vile vile wa alaniyatik na vile vile kwa uwazi wako bimaana wewe unakuwa na tabia nzuri unapokuwa peke yako na vile vile unakuwa na tabia nzuri unapokuwa na watu ndio Allah subhanahu wa ta'ala katika an nisa akatwambia la yuhibbu Allahu al-jahra bisu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye eh, hapendi mtu yeye eh, kudhihirisha ubaya ya kuwa muislamu wasani yakulu ubaya wako si unaudhihirisha kama wewe umeshindwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri basi mche kwa dhahiri hii ndio katika mafunzo yake Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an Ndaka akamwambia vile vile wa idha asata fa ahsin ya kuwa unapokosea fa ahsin tengeza ya kuwa unapoharibu fanya nini tengeza wa idha asata fa ahsin واخرج الترمذي من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما يدخل الناس الجنه قال تقوى الله وحسن الخلق vile vile abu hurairah radhiyallahu anhu aliulizwa asema kuwa qala anasema wasuila nabii sallallahu alaihi wasallam mtume sallallahu alaihi aliulizwa ma akthar ma yudkhilu an-nas al-janna ni vitu gani vingi ambavyo vinavyomuingiza mtu peponi qala akajibu sallallahu akajibisha akasema taqwallahi wa husnul kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na tabia nzuri huwezi kuwa na tabia nzuri na aliyako wewe umwogope Allah subhanahu wa ta'ala huwezi kuwa sasa utakuja na tabia nzuri na aliyakuwa wewe unaasi eh mfano mathalan wewe umepata mitiano kuvuta sigara sasa utakuta huyu mke anamletea ule mume nini kidude cha kuvuta sigara hadha qabih qabih alkhuluq hii ni tabia mbovu ya kuwa unapotekeleza maasi inamaanisha ya kuwa tabia zako ni mbaya eh unapofanya maasi ndio tabia zako ni direct ya kuwa anta wewe hujajisafisha mbele za watoto wako kubimaana wewe unamwambia ule mtoto fanya ninavyofanya hadha wa maana maana yake ni hakuna mwelezo ule mwanao fanya ninavyotekeleza mimi ndio maana yake ile maana takwa Allah kumwogopa nani Allah subhanahu wa ta'ala hasa kama wewe huswali hisi takwa Allah hujamuogopa Allah bimaana ukimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala alhusnul khuluq yati tabia nzuri itakuja kwa sababu yule ambaye anamuogopa Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa tabia nzuri lakini yeye amuogopi Allah subhanahu wa ta'ala je tabia nzuri atakuwa nazo hasha wakala hawezi kuwa tabia nzuri فبل بل أخرج الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل اتق الله حيث كنت واتبع السيئات الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن vile vile mpokea Imam Tirmidhi قال anasema Muadh bin Jabal radiyallahu anhu tusasalam alimwambia ittaqillaha haythu ma kunt Muogope Allah subhanahu wa ta'ala sehemu yote ambayo utakuwa Sio kwa wewe unafanya maovu yako muona fulani anakuja unajificha uje muogope Allah muogopa mtu ittaqillah muogope Allah subhanahu wa ta'ala sehemu yote ambayo utakuwa si hakuna unamuogopa kwa sababu mwana shekha amekuja pale unaogopa la ittaqillah muogope Allah sehemu yote ambayo utakuwa haitha makuti kisha akasema uatbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha kisha vile vile fatilizia baya kwa zuri ni maana wewe mtu amekufanyia ubaya tekeleza kwa uzuri si kwa ubaya na ubaya kisa vile Mtume sallam akahusia akasema wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ya kuwa wewe ishi na watu na tabia nzuri ishi na watu na nini tabia nzuri watu wanaigopa kwa tabia nzuri lako utakuta muislamu la yubali bi akhlaqi yeye hajana na, na tabia zake awe ni mzee awe ni mdogo wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan Mtume sallam akatoa wasia akasema ishi na watu na tabia nzuri na vile vile قال محمد بن سيرين رحمه الله محمد بن سيرين anasema كانوا يرون حسن الخلق عونا على الدين yakuwa wao wao wanatangulia kanu yaraun wao walikuwa wanaona husnul khuluq yakuwa tabia nzuri aunan ala din ya kuwa inasaidia dini hawa makafiri hao kusilimu kwao ni ya kuwa wao uoneshe tabia nzuri lakini wewe unasema na usi muislamu sasa akiona zile akhlaq zako mbovu hawezi kupenda uislamu anasema uislamu unafundisha hivyo na asha wakala si uislamu ni wewe unaharibu uislamu si uislamu unamshika bali wengine katika kuharibu jina uislamu amekuwa anakula miraa usiku mzima sasa mkafiri anasema waislamu anakula miraa hii si katika uislamu saat khuluquhu tabia zake zimekuwa mbovu kwa sababu yeye anapokula ile miraa anatamka matamshi yote yawe ni mazuri yawe ni mabaya kwa sababu gani wa bilharam kila matamshi yeye atatoa kila matusi kila aina atatoa kwa sababu fil haram katika haramu hii iko pale na kitu gani ambacho kimempelekea kule musahabati alfujjar ni kufuatana na watu waovu ukitaka kwa muislamu wa sawa angalia unatembea na nani kula mu unatembea naye je yuko kama wewe kama yuko kama wewe tembea naye kama hayuko kama wewe mwache hakadha alislam المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل sasa mnasema almaru ala dini khalilihi ya kuwa mja huyu mtu ni dini ya rafiki yake sasa huyu rafiki huyu unatembea naye haswali anakusaidia nini falyanzur ahadukum man yukhalil anatembea na nani kama ni taruku sala mnasihi aswali kama aswali wachana naye hakadha alislam lako unaangalia saba na huyu naye miaka kumi na miaka ishirini na yeye haisaidii kitu yukhalib shar'a Allah huyo anakhalifu sheria za Allah unatembea naye vipi yuqasu almar'u bilmar'i idha huwa ma sha'a walishay ala shay maqayis wa asbah mshairi anasema yuqasu almar'u bilmar'i idha huwa masha mtu anafanya nini anapimwa na rafiki yake idha huwa masabuna anapotembea naye tutamjua walilmari ala almari maqayis wa asbah na mtu kwa mwenzake nini maqayis ni vipimo wasbah na kufanana utamuona salamu rahimahullah wema wanatangulia ukitaka kumjua mtu anangana atembea na nani mtamjua undur mayu mayu masi angana atembea na nani utamjua kama yeye anatembea naye ni tayari kuswala jua kwa yeye mwenye pia swali hadha huwa kwa sababu unaambia unatembea naye atakwambia usili baadaye hakika وقال الحسن البصري الحسن البصري رحمه الله anasema man saa khuluquhu adhaba nafsahu yako ule ambaye tabia yake itakuwa mbovu anaadhibu nafsi yake kwa sababu akhlaq ni mbovu hasa mtu anaangalia tarbia sasa wewe baba mwenyewe rabbi abnaaka ala tarbiyatin islamiyatin sahiha wewe mzazi wewe andaa watoto wako na wapo malezi ambayo ni ya Kiislamu ya sawa mpa malezi ya nini malezi ya Kiislamu utakuta mtoto hata kula chakula kula mkono kushoto wa maraba yeye anashughulika anashughulika na dunia mchana mzima yeye ni kutafuta riziki peke yake la yanzuri la abnai haangalii watoto wake nani atolewa na watoto wewe kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kila mmoja ni mchungaji na kila mmoja ataulizwa na uchungaji wake unaofanya arkan misingi ama nguzo tabia njema alawwal ya kwanza asabr nimtukua na subra Allah tabaraka wa taala fi surati al-Imran anasema ya ayuha alladhina amanu isbiru wasabiru warabitu Allah anafanya anatuamrisha wale waamini isbiru subirini wasabiru na mwambieni baadhini kwa baadhini ya kusubiri asabr wa adamu alajala ni mtu kuwa na subra na asiwe na haraka ni tabia nzuri hapo utakuta muislamu yeye hana subra ni kushoka katika arkan husnul khuluq as-sabr ni mtu kuwa na subra ndio katika suratul asr Allah akasema illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri Allah akasema illa alladhina amanu akizungumza kabla akasema kwa wala asra leo kuna suna ana wakati wala siri akasema innal insana la fi khusrin Asema hakika wana Adam hao katika hasara illa alladhina amanu isipokuwa wale ambao waliamini wa amilu salihat na wakatenda mema watawasau bilhaqi na wakahusiana kwa ukweli lakini waislamu vile waambiani ukweli unafichana akiona kimwambia ukweli bwana ataniacha kwa hivyo ananyamaza watawasau bilhaqi muislamu asanumusie mwenzake kwa ukweli hata kama atakasirika kasirike lakini hata alislam uislamu muamrisha hiyo watawasau bisabri kisha wakamrishana kwa kusubiri imara muislamu ni ule wasani ule ambaye anasubiri katika mambo wasabra ala thalath aqsam hii subra katika namna tatu الصبر على طاعه الله ni kusubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala unasubiri katika salawat kumtii Allah subhanahu wa ta'ala lakini muislamu kusubiri kwake alifanya ni jumaa peke yake basi hiyo subra yake subra gani subra ya jisali moja hata aqal min dhalik bali chini yake pia as-sabra la ta'atillah kumsubiri katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kuswali khamsa salawat fil yawm ni kuswali swala tano kwa siku hiyo ni ya kwanza kisha pili asabr ala maharimillah ni kusubiri kwa vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha uache hiyo ndio uislamu sawa ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala harama shay الله سبحانه وتعالى كحرامسة كيت له حكمة عظيمة يعني حكمة بالك وصدقانا من حرامسة تشعتاته الصبر على أقدار الله المؤلمة نكسبيري وقدرة الله مذن ظلميزة ومضر المتعام سبيري سيونا ظلمت ونانا مين بونا نمين بونا سيو يولي لا تصبر unasubiri unasema qaddara Allah wa ma shaa faal nasema Allah amekadiria na alichotaka amefanya hiyo ni ya kwanza kisha pili al-iffa mtu kujihifadhi na maasi kutotekeleza maasi al-iffa kujihifadhi ya kuwa muislamu sana yule ambaye unajihifadhi katika maasi si kwa unatekeleza maasi unajihifadhi unajitahidi kisha ya tatu ashajaa ni mtu kuwa shujaa na sio unakuwa shujaa katika maasi bali unakuwa shujaa katika jambo la khairi sio unakuwa shujaa katika asira na kupigana na kadhalika na mtume صلى الله عليه وسلم katika hadithi akasema laysa ash shadid bi sur'a inma ash shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab sasa maelezo shadid si ule mkali bisura ule ambaye anataka kupigana انما الشديد الذي بل مكال الذي يملك نفسه عند الغضب لولا ambaye anamiliki nafsi yake wakati wa hasira kisha vile vile katika arkan husnul khuluq nguzo husnul khuluq al-adl ni mtu kuwa mwadilifu unakuwa mwadilifu katika mambo yako yote unakuwa mwadilifu katika mali yako unakuwa mwadilifu ule ambaye simu yake nialia tunamwomba inshallah azima au aache aladil uadilifu ya kuwa mwadilifu katika mambo yako yote uwe mwadilifu katika mali yako uwe mwadilifu katika wafanyakazi wako ambao umewaajiri sio kuwa tadhilimu unaodhulumu hasa wakala sibo hivyo uislamu vile vile katika mambo ambayo yanapaswa muislamu kuyatekeleza au mbali nazo awalan aljahl katika mambo ambayo yanasababisha mtu kuwa na tabia mbovu aljahl ujinga kutosoma kutofanya nini kutosoma inasababisha wewe unakuwa na tabia mbovu kwa sababu ukosoma Uislamu Hili katika balaa ambao Waislamu wanao mpaka leo. Ya kuwa Muislamu mastaghala bidini abadan. Muislamu yeye ajishughulika na dini yake hata siku moja. Bal shaghala nafsahu bidunya wa shaghala abnahu bidunya. Yeye mwenyewe alishughulisha na dunia na akashughulisha watoto wake pia na dunia. Aljahl. Sasa baadaye maafa anapomsiba analalamika Ma, maafa anapompata yeye anafanya nini analalamika lakini aljahl almushkila fi madha biljahl adam kutosoma dini na Mtume صلى الله عليه وسلم akaimiza akasema talabul ilm fariidatun ala kulli muslimin kutafuta elimu ya dini hii ni lazima ni faradhi kwa kila muislamu sio kwa muislamu unakaa mjinga miaka yote ni ramadhani la ramadhani la taarif shay ramadhani inaingia inatoka mwaka mzima wala sura tafati hujisoma hata tafsiri yake wala tastaghfir haki muulize muislamu kuhusiana na dunia pesa zimebadilika zimekuja zinaenda ule fulani sana rais ule ametoka atajua kila kitu maadamu kumtunya kula anajua vizuri lakini mdini yake muulize shuruti salah sharti za sala ajui miaka ngapi anaswali miaka 50 40 wala yastaghil ashughuliki dina aljahl ujinga kisha pili adhul udhulumu kusema mwenye kudhulumu na Allah anasema mali dhalimina min ansar Allah subhanahu wa ta'ala anusuru madhalim hasa katika mambo ambayo yanasababisha unakuwa na tabia mbovu dhulma unapigiwa simu unadaiwa unakata simu hada kubwa khuluq hili katika tabia mbovu umepigiwa simu pokea ha katika husnul khuluq ni upokea atakani mtoto mdogo طيب ashahwa katika kubhul khuluq matamanio ha matamanio yako ni huko control matamanio yako Takuta waislamu wengi hawatawamiliki matamanio yao ndio maana muislamu hasa dumiliki matamanio yako kisha vile vile alghadab hasira lazima muislamu hasa ufanye nini wewe umiliki hasira zako subhana allah الحمد لله الاحسان والشكر على توفيقه وامتنانه وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فضائل حسن الخلق fadhila zinazopatikana katika mtu kuwa na tabia nzuri ni katika sababu ambazo zinasababisha mtu kuingia peponi suila sallallahu alaihi wasallam aliulizwa an akthar ma yadkhulu aljanna faqala taqwallahu allah husnul khuluq sallallahu aliulizwa kuhusiana na vitu vingi ambavyo anavyoingiza mtu peponi akasema takwa Allah mkumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala wa husnul khuluq na vile vile kuwa na tabia nzuri hiyo ni ya kwanza ya pili athqalu shay fil mizan jambo ambalo ni zito katika mizani ni husnul khuluq tabia nzuri so ila sallallahu mtume sallallahu alisema ma min shay'in athqalu fil mizan min husnul khuluq hakuna kitu ambacho ni kizito katika mizani mtu kuwa na tabia nzuri hii Qur'an unapoisoma wewe ndio tabia inapatikana lakini Uislamu usipoisoma huwezi kuwa na tabia nzuri kwa sababu tabia nzuri inapatikana katika Uislamu ambao watu walipata kusoma washughulika na dunia na vile vile katika mambo ambayo katika fadhila husn alkhuluq min alamat kamal aliman katika alama za kutimia imani na kukamilika sallallahu anasema akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa takuwa muumini aliyekamilika imani yake ule ambaye ana tabia nzuri maana anaishi na watu na tabia nzuri watu wanakuiga hivyo haka muislamu ambaye tabia zake ni mbovu anapatiwa salama anaangalia mambo ndani anasalamia kisha anasema alaykum salam hada kubwa ya khuluq hii tabia mbovu mwanzo anapatiwa salama anaangalia ndani anasalamia kisha ataangalia kisha wa alaykum salam wa rahmatullah la wewe umesikia salamu alaykum sema alaykum salam khadamu muislamu atakani nini mingine ndio katabia mbovu ambapo muislamu anavyo wao نعم فلذيله ويدرك المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم ولامبالا تبيا نزوري انا قوى دراجة لفانين دراجة ولامبالا فان انا يفونغ صوم فسلم قال في السلام ونسام إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم أسمع حقيقة المؤمن أنا فانين يه أنا فات دراجة ya waliofunga ulama mfano ule ambaye ana tabia nzuri asamwana muislamu sawa ni wewe uangalie tabia yako akhlaq kifa tuaishi nnas unaishi na watu wala fanya kazi ule uajiri unaishi nao vipi kifa tataamali maahum unaishi nao vipi eh, hata kama japokuwa hana kazi yeye ni maskini kadhalika basi unakula tabia nzuri ukiishi na huyu mtu na tabia nzuri na si muislamu atakubali uislamu lakini ukimuamili ukiishi naye na tabia mbovu hata ipenda uislamu na atafanya nini ile ile matendo unaomfanyia atasema ni uislamu na amrisha hivyo na wewe unauchafua uislamu na ni wewe ndio unasafisha vile vile katika fadhail husn khuluq yubna lahu bayt Allah subhanahu wa ta'ala anamjenga anamjenga nyumba peponi qala sallallahu alayhi wasallam mtume sallam anasema ana zaimu baitin fi ala aljanna liman husna khuluquhu khuluquhu sallam anasema ana zaim mimi kiongozi bibaitin fi rabd aljanna katika nyumba iliyo peponi liman hasuna khuluquhu kwa yule ambaye tabia yake itakuwa ni nzuri hiyo ndo nasiha yake mtume sala sallam lakini wengi wao waliacha tabia yake mtume sala sallam wakaiga makafiri wao katika tabia zao sasa anawaambia kul bi yaminika yanakuwa mkono wa kushoto ma taallama fil islam uislamu huja kufundisha vile lakini aliga wale sasa wewe somo uislamu ujue uislamu unavyofundisha ni vipi وصاحب حسن الخلق اقرب الناس للرسول صلى الله عليه وسلم vile vile yule ambaye ana tabia nzuri anakuwa karibu yake mtume sala sallam sallam akasema inna man ahabbakum ilayya wa aqrabu minni majlisan yawm alqiyama ahasinukum akhlaqan akhrajahu tirmidhi sallam anasema inna man ahabbakum ilayya hakika kipenzi changu ule ambaye nampenda mimi wa aqrabu minni majlisan na atakuwa karibu na mimi katika kikao changu mahasinu ahasinukum akhlaqa siku ya kiyama lao wanafanya ule tabia zake ni nzuri hasa muislam mche Allah subhanahu wa ta'ala kama vile nusus za Qur'an zimekuja kasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati samuogopeni ugopeni kumuogopa hasa unapomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala hizi tabia nzuri zinazokuja mubashara Lakini kama wewe umti Allah subhanahu wa ta'ala, tabia nzuri kukufuata ni ngumu.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 Anaamrisha nini? Uadilifu. yaamuru bil adl kisha wal ihsan kufanyana ihsani hasa yeye kama mathalan si mtu katika kabila lake ama si katika jamii yake la yasifanya ihsani sema wewe si mjui la al ihsan fanya ihsani yote kisha wa ita'i dhil qurba vile vile wafanyie ihsani walio karibu yako kisha Allah akasema wanha anil fahsha Allah subhanahu wa ta'ala anakuamri anakufanya anakukataza wewe uache maovu achana na maovu jitahidi nafsi yako achana na maovu ukitaka kuachana na maovu achana na tobaya wabaya wana anil fahsha kisha wal munkar kisha vile vile mukataza munkar katika hadithi zimekuja ngapi katika hadithi hadithi ndio zimekuja kataza munkar nyingi hasa leo muislamu niwache nini munkar nakasema kuntum khaira umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar sema kuntum khaira umma mmekuwa bora umma nyinyi kuntum khaira umma ukhrijat linnas mtuloa kwa watu ta'muruna bil ma'ruf mnaamrishana mema wa tanhauna 'anil munkar mnakatazana maovu Haki Muislamu anakukataza maovu anakasirika. Sawa bwana khatibu anatukana la unaambia ukweli. Ukweli unaambiwa kwa wacha na hizo vitu. Uislamu wasani huu unafanya hivi. Uislamu ni kwa nini unaambiwa fanya hii anafanya nyingine. Ndio sala sallam anamwambia tekeleza hii anatekeleza hii. Anaambia waqimu salah simamisha swala yeye anaacha. Duara wa Islam sikizo imekuwa ni aksi, ni kinyume. Alichokatazwa anafanya na alichoamrisha hafanyi. Bimaana yamshi bil hawa. Wanaenda na matamanio yake. Ndio Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu anasema la takun mimman yattabi'u al-haqqa illa Usiwe mwenyewe unafuata ukweli wakati unapona ukweli na matamanio yako. Ona bana huu kweli unaendana na mimi na ufuata. Kama unaendana na uacha la sivyo kisha vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akisema wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun Allah subhanahu wa ta'ala anapotia muidha anaoeleza la'allakum tadhakkarun mfanizo kwa nyinyi mkakumbuka mkarudi nyuma haki muislamu asawa yeye anaposikia maneno utasikiza yeye anasikiza na anaasi usiwe katika uislamu anasema sami'na wa asayna wakati bwana alikuwa anasema sami'na wa ata'na tumesikiza tukatii hili katika mambo ambayo muislamu inampasa afuate sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala sheria Allah subhanahu wa ta'ala si nzito bali wao unaifanya nzito sheria Allah ni nyepesi lakini wao ndio umeifanya nzito kwa sababu ya nini an hii nafsi yako hii ambao wao umeitanguliza kwa kila jambo juu ya kwa ule ambaye anakupoteza nani ni shetani na shetani mwenyewe katika sura Ibrahim kumalizia hotuba yetu wakana shetani lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'da al-haqq ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا anfusakum shetani anasema baada kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye ashaamua akasema inna Allah wa'adakum wa'ada alhaq ya kwa Allah yeye aliwaahidi ahadi ya kweli yeye shetani anajua kuwa ahadi mlioambiwa ni ahadi ya kweli wa'adakum wa'ada alhaq wa wa'adtukum fa akhlaftum na ninyi mtakhalifu wama kana li alaykum min sultanin illa an da'utu asema mimi nilimpekani niwaite kwa maana shetani atumia nguvu fastajabtum li mkafanya nini mkanijibisha fala talumuni walumu anfusakum msilaumu mimi laumuni nafsi zenu asheria Allah subhanahu wa ta'ala iko wazi sheria Allah subhanahu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 ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرابنا واقم الصلاة